50 languages. 50 50. ที่สระว่ายน้ำ A la piscina. วันนี้อากาศร้อน Avui fa calor. เราไปสระว่ายน้ำกันไหม I si anem a la piscina? คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Tens ganes de nadar? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Tens una tovallola? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Tens un banyador? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Tens un vestit de bany? คุณว่ายน้ำได้ไหม Saps nedar? คุณดำน้ำเป็นไหม Saps fer submarinisme? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Saps tirar-te a l'aigua? อาบน้ำได้ที่ไหน On és el bany? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน On és el vestidor? แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน On són les ulleres de natació? น้ำลึกไหม Que és gaire fonda l'aigua? น้ำสะอาดไหม Que és neta l'aigua? น้ำอุ่นไหม Que és calenta l'aigua?